Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskapel is. Sit achter oor, skop die skoene uit en keier lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. goeie middag aan allemaal wat ingeskakel is, is uh, vir my eindelijk ampers vreemd om hier voor die fikremoon te sit, maar uh, ja, ek was aan en af en aan en af, maar klink of ek daarom nou weer heeltemaal met julle gaan wees vir een tydperk. Ons skop af, ek sien, uh, I can see clearly now, wat ek... Uh, hevers het, of wat ek op het, as die eerste op die lijst vandag, sien ek nie hier nie, so ek, ach, wat, who cares, kom ons gaan en ons sê, commercieel is Midnight Special eers in 1926 opgeneem dier die groep The Mag Magenties, Oklahoma Cows, met hoofsanger Dave Cottrell, met die uh, eh, bijnaam Pistol Pete en daarna weer hoorde ander kunstenaars waarvan die bekendste weergawe die van Creedence Clearwater Revival is en selfs Eva het hierdie liedje al opgeneem. Die opname wat ons vandag na luister is die ene van Creedence Midnight Special en in die selfde asem terwyl hulle dan nou die vloer het. Kom laat ons dat hulle dan ook sommer praat Mary sing. Hier val hulle weg. Credence Dankie chaps. Let the midnight special shine a light on me. Let the Clearwater Revival, wat ons eers vertel het van die Midnight Special, en daarna toet ons Rollin on the River, of wat noem hulle om. Um, die volgende ene, wel, ek luist, ek sien uh, Joyce Wertley van Kuif Creek uh, in uh, Amerika. Ek sien, jy is ingeskakel, ons weet jy het uh, dier die loop van die week het jy een heepvervangingsoperatie gehad, en uh, ek verstaan, dit is nog nie heeltemal na wense, dat jy op jou eie kan rondbeweeg nie, maar wat, die Comrades Marathon uh, eh, is nog een enkie weg. So, hou duime, en ons hou duime saam met jou, dat jy weer sal kan gaan draf hierdie jaar. Goed, <laughs> eh, stap aan. Die volgende een is die Trogs met Wild Thing. Wild Thing. Die liedje is voorheen gesing dier een groep wat nie juist iwers hier op pad was nie, The Wild Ones. Geskryf dier Chip Taylor het hy dit later aan die tracks voorgestel en hulle het het vinnig laat stuig tot nummer 1 in 1965 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Hier sing die tracks vir ons daai ene, hulle sê, Wild Theme. dat hulle self, uh, die, die, die, die oorspronkelijk was mos van The Wild Ones. Nou die Trogs uh, word gedefinieer as een uh, groep uh, eh, uh, grotmanne wat mekaar eet en of enig iets eet wat in hulle pad kom en uh, selfs klippe en sovoorts en sovoorts. So ja, hulle is ook maar wild things. Uh, crispy, Christie is word vandag ook op ons program ingesluit, al het hy dan uh, teen uh, geen top 20 teerbraak gehad nie. Maar het was so hitte te a haarbreedte weg dat hy uh, toch vermelding verdien. Christie sing vir ons sy amperse treffer, Yellow River. Christie. Die volgende liekie was so groot treffer, dat mens eindelijk nie ver, of mens uh, is verbaasd daar dat die groep Shocking Blue wat het aanbied, nie meer gewild was nie, of enigszins dan nog, uh, nog treffers kon oplever, anders as Venus nie, wat in uh, januari 1970 die eerste plek op die billboard uh, 100 in die VSA bereik het, die ander, die liekie het later, 1986, weer op uh, die treffersparade verskyn, maar die keer eh, de, dier die opname van Banana Rama. Shocking Blue sing vir ons Venus. My Shocking Blue, of ja, so iets was die groepse naam. Dolly Rebecca Parton is op 19 januari 1946 eh, gebore en het op een afgetrede plaas, afgeleefde plaas, <laughs> afgetrede plaas, afgeleefde plaas in Locust Ridge, Tennessee, groot geword. Op 12 het sy op Knoxville vers, uh, eh, TV verskyn en op 13 het sy al op die klein etiket opgeneem en by die Grand Ole Opry uh, verskyn. Dolly is bekend vir prachtige liedjes soos Scout of Many Colors en Jolene en I Will Always Love You. Dolly het in een onderhoud gesê, my muziek is wat my ooral heen geneem het. Dit is my grootste liefde. Ek kan dit nie laat vaar nie ek uh, sal altyd aanhou opneem. Dolly is ook op rekord dat sy gesê het dat het baie geld kost om so goedkoop te lyk. En sy grap ook gereeld oor haar um, ehm, baatis. Vandaag sing Dolly Parton vir ons 9 to 5, a working girl. bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from nine to five. Working to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll. can I survive? 9 to 5, die regular office girl, wat, uh, jy weet, die type wat met die naalknipperkie en die spielkie en die aaiplakker en goeders by die lesenaar sit, sekretaresse is die titel. Uh, nee, toe maar, uh, uh, sorry, ek, ek, ek trap nou toon en nee. <laughs> ek beweeg op din huis. Uh, nou ja, dit daar gelos, kom ons gaan liewers verder en ons sê, uh, praat van uh, meer onlangs span Keen Egan, uh, Marcus Freely en uh, Shane Fullen krachte saam met die manne van die Sipo, uh, Sligo groep, Derek Lacey, Graham Cairon en Michael Garrett om die sesmanskap genaamd 661 te vorm en later in 1997 verander hulle na IOU onder bestuur van die choreograaf Mary McDonagh en uh, twee ander informele bestuurders stel hulle uh, eh, enkelspele vry wat gemengde sukses behaal. In juli 1998 verander hulle weer eens hulle naam na dit is wat ons hulle as ken Westlife, o nie Westside, ons is nog nie daar nie en word verwittig dat daar reeds een groep met daar die naam geregistreer is, voor hulle dan finaal verander na Westlife. Hulle kry reese blootstelling toe hulle optree as die openingsgroep vir die Boys Zone en ook vir Backstreet Boys sy concerte in Dublin, Ierland. Westlife sing nou vir ons, ek dink is Pieter Saarstedt wat hom oorspronkelijk gesing het, maar hulle sing nou vir ons Seasons in the Sun.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 Goodbye, Michelle, it's hard to die. When all the birds are singing, glistens in the sun, but the hills that we climb were just seasons at a time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Westlife, hulle het Seasons in the Sun. In 1969 was die jaar toe Joe Dolan sy eerste internationale deurbraak gehad het. Hy word onderskryf dier Pai International Etiquette met een eh, likkie genaamd Make Me an Island, geskryf dier die likkie eh, skryf Dio Hammond en Hazelwood. Joe Dolan stuig tot nummer 3 op die Britse top 20s en die liekie maak het na nummer 1 eh, in 14 lande. Joe Dolan maak, vermaak ons vandag met sy supertreffer Make Me an Island. Different lights, different sights die welige bos uh, ooghaare, of wat noem ons het, wenkbrauwe. Roland Kent Lavoie is geboor op 21, uh, 31 juli 1943 en hy is beter bekend op sy verhoognaam Lobo is een Amerikaanse liekieskrijver wat in die vroege 1970s suksesvol was. Hy het verskye Amerikaanse top 10 treffers behal, waaronder Me and You and the Dog Named Boo, uh, I'd Love You to Want Me en uh, Don't Expect Me to Be Your Friend.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 Lobo, The Hollies is een Britse pop-rock groep wat bekend gestaan vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe in die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse speel, uh, eh, enkelspeel trefferslijs in die 1960s en is die negende hoogste posiesie van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is verantwoordelijk uh, in uh, eh, 1962 dier Ellen Clark en Graham Nash gestig as een Mercy Beat type groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepen wat in die vroege 1960s saam met die Rolling Stones wat nog nooit ontbind is nie en steeds opneem uh, en optree. Ter herkening vir hulle prestaties is die Hollies in 2010 in die Rock'n'Roll Hall of Fame ingeluif. The Hollies say now, I can't tell the bottom from the top. And every time I get to thinking with every thought of you, I wanna shout aloud. And then I think about the love I had inside me. How you brought what's inside out. So now love's made it to the outside. Wanna tell the world of everything I found. Somehow your love released the spring wound up inside me. You turned my living upside down. hulle kan nie die bokant of die onderkant van mekaar onderskyn nie. So, bykie van een balansprobleem daar vir die manne. Barbara Ray McKenzie Brown is gebore in Demmelington, Skotland. Sy het in die middel van die 60er jare hier na sy sonnige Zuid-Afrika toegekom en toe sy beginne sing en opnames doen, het sy uh, vinnig gegeven huishoudelike naam geword en die titel van The Queen of Country in Suid-Afrika verover. Deer die jare het Barbara ook saam met Bobby Angel en Lance James verskye plate opgeneem, haar warm persoonlikheid en haar wonderlijke liekies maak haar een van Suid-Afrika'se gewulste sangeresse van alle tye. Sy sing vandag vir ons I Don't Wanna Play House Thank you. I sat alone at the window and I watched our little girl outside the play with the little boy next door like so many times before but something didn't seem say to him? I don't wanna play house. I know it can be fun. I've watched mommy and daddy, and if that's the way it's done. she played house, my daddy said goodbye. late house my daddy said goodbye Die Bee Gees staan as afkorting vir Brother Gibbs en hulle is op die Isle of, uh, Isle, <laughs> Isle of Man waar hulle geboor is groot geworden het, het hulle afgeskop as The Rattlesnakes in 19... Uh, 55 verhuis hulle na Australië en toe weer in 1967 terug na Britannia. Hulle sing vir ons vandag Massachusetts wat hulle in die hotelkamer geskryf het in New York terwyl hulle daar opgetreed. En tot op daardie stadium was nog nie een van hulle al ooit in Massachusetts gewees nie. Maar hulle het net gedink dit klink soos een mooi naam vir een liekie. Toe skryf hulle om nou maar. Ons luister Massachusetts Bee Gees. back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. populair in hulle tyd, die Bee Gees met Massachusetts. My Heart Beats Like a Drum is vrygestel na die toppunt sukses van Around the World. Die liekie het gekom eh, van die eh, selfde producente van Alex eh, Christensen en Peter Koneman. Uh, van daar die soortgelijke melodie as Around the World. Het was eers op 2 september uh, eh, 2000 hoofdzakelijk in Europa beskikbaar en het verskye top 40 pieke oor die hele continent gehad. Ondanks die matige sukses van die solo het dit nooit die topposisie van Around the World in enige ander land oortref nie. ITC sing vir ons My Heart Beat Like a Drum. beats like a drum. Drum, drum, drum. Um, ok, ek dink, uh, ja, nee, wacht, ons kan somme nou, druk ons gauw gauw uh, funny spot in, voordat ons aangaan met die volgende ene. En, vandag luister ons maar weer na Wackhead Simpson. En, hierdie keer het hy geen benul waarvan hy praat nie. En, uh, uh, het kan nogal frustrerend wees vir die verkoopsman aan die ander kant, wat ook nie verstaan wat hy wil heen nie. Kom ons luister hoe hy homself en die ander ou totaal confuse. Good morning, sir. I did not know what I was speaking about in this next call. Yeah. But that is what makes it. Okay. You won't, and I guarantee you 99.9% of the listeners are not going to know what I'm talking about either. Okay, well, why I don't you enlighten us? I get this email from Gert van der Merwe. He works for a company called the Combustion Group. Yeah. They make regulators and all sorts of stuff for the mining industry. Okay. They've got a certain Mr. Terry O'Brien Yes, sir. Working for the company. He's been working there for so long. I think since the start when regulators were first made. But not long a, enough to lose his accent. No. What does a regulator do? I have no idea. It regulates generally the flow of something. Okay. Thank you, Paul. It's but it's no, like me on the Rude Awakening. I'm a regulator. That's also true. But there is a big demand for regulators. Oh, okay. In the mining industry. Right. Now, Mr. Terry O'Brien he is like the most knowledgeable at the company with the regulators. Yes. And basically, he gets extremely frustrated when people call in saying, I need a regulator, but they don't know the specifics. Because there's about 200 that this very company supply, two different, mm mm-hmm. 200 different types. He always asks the three basic questions what's the inlet pressure, what's the outlet pressure, and what's the capacity? The office loved to hear him f- pulling his hair out when customers don't know what they want. Mm-hmm. So that's exactly what I did to Mr. Terry O'Brien. Okay. Terry, O'Br- Terry O'Brien, good afternoon. Can I help you? I'm looking for a regulator for my banner. Okay. What's the inlet pressure, sir? Excuse? Yes, you want a regulator. So you want a regulator from a high pressure to a lower pressure. So I need the inlet pressure, the outlet pressure, and the capacity. Okay, where do I find that? <laughs> okay. Uh, so what, what's your gas inlet pressure? Is it 100 kPa or what? Yeah, could be. No, that's... <laughs> Okay. We can't work on could be, sir. We, we need... Okay. The capacity, it's it's big. It's big. Yes. <sighs> big is a three-letter word. I need some figures. Five minutes later. You you want a regulator? Okay. Yes, it's, it's that's like right. you say you want a car, and I ask you, do you want a Mercedes or do you want a Ford? No, I just want a car. Okay. Okay. What we need is we need these three pieces of information. Can okay. you find out from somebody on the technical side, sir? I am the new technical. Oh. You're the new technical advisor. <laughs> yes. Didn't catch your name, sir. It's epsilon. You need the inlet pressure. It's, it's probably 100 kPa, but it could be 600 kPa. Okay, then let's make it 350. 300. No, you we, can't. Oh. We go. <laughs> you can't do that. You're guessing, sir. We go half then. No, you can't do this. You're guessing. Can you give me one of each? No. I, you want me to send you a regulator, but you don't know what you want. I need information. Yeah, you, it's all. You're talking too technical now, sir. But I thought you were supposed to be the technical advisor. I am, sir. And the, is there someone more qualified than you? <laughs> I'm the best qualified bloke in his company. It's you that don't seem to understand, uh, Absalon. Okay, yes. what pipe size is it? Quarter inch. Quarter inch. We don't do quarter inch regulators. Half inch? <laughs> Let me spell it for you. Okay. I want a uh, R E G U L A T O R. I know what a regulator is. I've been doing it since 1975, Absalon. 12 minutes later, oh. I want the American um, meter. Uh, meter, yeah, that's right. Now we're getting somewhere. Have you got a model number? Um, New York. New York's a city. Mm. you, you said it was American Meter. That's the make. That's the company that makes these regulators. Yes. Okay. Okay. Then. Okay. Can I get a British one? Oh, About eight minutes later. Sure, because I used to work at Spa. You used to work at Spa. Yes. That explains it. I was in uh, receiving. You were in receiving at Spa loud. Sure, sir. That's very loud when you cough in my. Is it a 12, 13 B, do you think? Please bear with me, mate. Please. No. Okay. 515 Rand and 96 Rand each, plus VAT. Plus what? Plus VAT. What's that? Value added tax. Elsa, you do it again. <sighs> <laughs> give me your fax your email address. Okay, W H A C K. Whackhead. Correct. Okay, and the same to you. <laughs> you. Oh, Are you Mr. O'Brien? I'm gonna you up. I've got an as thick as you are. there you go. You can almost hear him me. wanting to beat his head Yes. in frustration <laughs> against the cry. desk on the Honestly, that call was about 32 minutes. Mr. Oh, O'Brien, we're terribly sorry we unleashed him on you. <laughs> But you dealt with it beautifully. You're a lovely old man, you are. <laughs> oh, shame. Oh yeah. I mean, dis nie of that net die een is wat gestuig is nie. Mens krij soveel gevalle waar het in werkelijkheid gebeur, waar die customer absoluut geen benul het waarvan hy, wat hy wil heen nie, en uh, die uh, eh, ouwe het aan hom verkoop moet uh, probeer uitsoort, wat gaan aan. Ja, het's of vir al die salesmen at die Nou, hierdie groep is ontlek dier, uh, eh, wel ontdek dier Harvey Lisburg, wat aangebied het om hulle bestuurder te wees en hy het geen gras onder sy voete laat groei en spoedig vir Mickey Mouse, een eh, muziekuitgever van Amerika, een retour vlugkaartje te gefinanseer om die uh, eh, jongseens, twee van hulle skaars ouwer is 15 jaar ou, om die groep Hummins Hummins te vorm te gaan kyk in Britannia. Mickey het gehou van wat hy gesien het het onderneem om hulle dan te bemark. Hulle roemstrek byna oor een dekade van 1963 tot 1971 waar hulle sommer baie treffers opgelever het. Die ene wat ons vandag na luister is my sentimental friend van Herman's Hermits. Lekker hy saamluister. Sentimental Song van Herman's Hermits uh, dit was wat hoe lang terug gesê, het was hier ewers in die 80s wat hulle daai opname gedoen het Mademoiselle Ninet is een lied wat geskryf is en vervaardig is dier Herbert Hildebrand Winhouwe en oorspronkelijk uitgevoer is dier Soulful Dynamics en dit is in 1970 vrygestel en het daar uh, daar die jaar in nummer 1 treffer in Duitsland, Oostenrijk en Switserland geword en was gedurende die daarop volgende 30 weke die topverkopers die een wat het nou vir ons doen is Michael Home en hy doen Mademoiselle nie net lekker luister MUZIEK Michael Holm wat het gesing het. Ellen Guarantee is een muzikant, geboor op 14 oktober uh, eh, 1947 in Manchester, Engeland, wat een aantal treffers in Zuid-Afrika en Rhodesia gehad het. Hy het uh, sy eerste treffer met Put Your Hand in the Hand gehad, wat in 1971 vir die eerste keer op Springbok Radio top 20 was, en uh, dit is opgevolg dier I Need Someone, wat op nummer 2 op Springbok top 20 bereik het en het 33 weke op die trefversluiste geblei. In 1973 het hy Asari toekennings vir die album van die jaar en sy beste mannelike sanger gekry en in 1975 het hy een tweede Asari toekenning vir beste mannelike sanger en sy derde is in 1981 gewen. Samen met die Asari toekennings vir die top 20 kunstenaar van die jaar. Ellen Garrity sing I Need Someone to Lean On. Now I've met you, I can't forget you You're always on my mind But I would let you If I could get you, I'd like to make you mine. Cause it's been so long since I have been in love. And you're the only girl I'm thinking of. And I need someone to lean on, someone to understand. on the Dock of the Bay is een liekie wat geskryf is dier sanger Otis Redding en kitaarspeler Steve Cropper. Dit is uh, twee keer in 1967 dier Redding opgeneem en die laaste keer slechts daar voor sy dood in een vliegtuigongeluk. Die liekie is in 1968 op Stax Records, sy wild etiket, vrygestel en word die eerste posthumus single om die kaarte van die VSA te betreeu. Dit bereik nummer 3 op die Britse enkelspeler lijste. Redding het begin met die skryf van die lirieke in augustus 1967 terwijl hy op een gehuurde huisboot in Sao Salito, uh, eh, California gesit het. Hy het die liekie voltooi met die hulp van Kropper wat een stacks producent en kitaarspeler vir Booker T was. Sitting on the Dock of the Bay is gesing dier Otis Redding. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes watching the ships roll in. And then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home Georgia, headed for the Frisco Bay. Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, mm, I'm sitting on the dock of the bay wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding. When a Man Loves a Woman is een liekie geskryf dier Calvin Lewis en Andrew Wright en uh, die eerste keer in 1966 dier Percy Sledge en uh, eh, by uh, uh, uh, Nerola Sound uh, studio in Sheffield, Alabama opgeneem. Dit stuig spoedig na nummer 1 en op uh, beide die Billboard Hot 100 en die R&B singles kaarte. Sanger en actrice Betty Midler het die liekie 14 jaar later opgeneem en een top 40 treffer met haar weergawe in 1980 gehad. In 1991 het Michael Bolton die liekie ook opgeneem en uh, sy weergawe het nummer 1 op albei die Billboard Hot 100 en die Billboard Hot 100 uh, adult contemporary singles trefversluis verskyn. When a man loves a woman, gesing dier Percy Sludge, Percy Sledge, Percy Sledge, soos net hy kom. Baie populair in sy dag gewees. Jackie DeSannon is gebore op 21 augustus 1941 en sy was een van die eerste vrouwelike sangeresse, lekkieskrijvers van die rock and roll periode. Sy is bekend as uh, die sangeres wat the, What the World Needs Now is Love Put a Little Love in Your Heart en ook die komponist van When You Walk Into The Room en Betty, Betty Davis Eyes wat treffers was vir The Searchers en Kim, Kim Carnes. Jackie de Shannon sing nou haar eie kompositie Put a Little Love in Your Heart. Thank you. of your fellow man, lend him a helping hand, put a little love in your heart. You see, it's getting late. If we want the world to know, we won't let hatred around. gewaarborg, sê ek julle, gewaarborg. Jackie de Shannon sy raad daar so, put a little love in your heart and the world will be a better place. Sangeres gebore, even Narcissus uh, Boyd, op 29 juni 1943 in Belhaven, Noord-Carolina, <laughs> Carolina, was baba oppasser vir Likkie Skrywers Carol King, en uh, Jerry Goffin. Hulle het Little Evis het natuurlijke talent opgemerk en het die route geplaas om die top van die treffersparade te bereik met die danslikkie The Locomotion in 1962. Sy het op die baie gewilde TV danskou Amerika Bandstand verskyn en haar opvolgstuk Keep Your Hands Off My Baby het die uh, top 20 later daar jaar gemaakt. Little Eva met The Locomotion. Is ook een lekker openingsliekie as jy by party is wat nie wil vlamvat nie. Dan doen jylle die groepstaans van The Locomotion. Uh, altyd vol pret. MUZIEK Ocean, door die tyd, kom hy vandaan. Eh, die volgende jene, Bonnie M, hy is vooral bekend vir hulle kersliedere en word in december sy feitelike al die kettingwinkels leid dier die leidsprekers gehoor. Hy is hier vandag op ons program met een, eh, dis nie hulle eie liekie is een van hierdie boys groepe wat die jene sing, uh, maar vandag is het Bonnie M wat om sing, hy sê Going Back West. Going Back West. I was born and raised in the ghetto. Talk with me and you know I wasn't satisfied with living on the side. I started looking around for a possibility. gebied van Going Back West met Boney M. Nou, die risse, hulle volkstaanse is uh, belangrike deel van hulle kultuur. Sommige van die unieke, unieke eigenskapen duid daarop dat baie van die elemente daarvan uh, dier vroege risse bevolking ontwikkel is en ook beïnvloed is dier kulture uit die ooste uh, en die oostelike gebiede ook. Nou, net vir, eh, wat noem is het, om een bykie af te wek, kom ons gooi een Russische kalinka dans in, en uh, kyk of jylle die dans saam kan doen, of jylle die pas kan hou, jy gaan hy. Калинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, самая малинка, малинка. Калинка, калинка, калинка моя, самая малинка, малинка. Калинка, калинка, калинка моя, vanaans van Rusland, net om die dans dop te hou, uh, pitte mens visies uit. Uh, maar uh, ja, mens het so bykie van een kultuurinspuiting nodig elke so nou en dan. Uh, so dier ons eie muziek luister ons dan na die klassiekes ook. Die Wallise sanger Dave Edmonds laat daar leef een baie ou liekie van 1955 soos gesing was dier Smiley Loos van 1970. Are You Knocking bereik vierde posiesie op die Billboard Hot 100 in 1971 en vertel die verhaal van een liefde wat na lang tyd terugkeer en die klavier word gespeeld dier Huey Piano Smith en uh, die, in die uh, eh, Fetch Domino stijl. Ons hoor nou Dave Edmund met I Hear You Knocking. Thank you. Statements, I Hear You Knocking. Die Archies is een Amerikaanse fiksiegroep, gestrug dier die Archie Andrew, uh, er Regimental, Jughead Jones, Veronica Lodge en Betty Cooper. Hulle is een groep adolescente karakters wat die Archie geheel al in die eh, context van geanimeerde TV-reeks die Archie Show Hulle mees suksesvolle liekie, Sugar Sugar, het een van hulle grootste treffers geword van die bubblegum pop generatie, of genre dan, uh, wat van 1968 tot 1973 floreer het. Die Archies speel een verscheidenheid eie tijdse populaire muziek in ooreen, ooreenstemming met die era waarin die story gesprent geteken is. Vandaag luister ons na een van hulle ander muziek liekies wat uh, so bykie afwijk van hulle norm af. Ons luister na uh, Summer Pray for Peace van die Archies. Indonesia 112 million United Kingdom 55 million California 18 million Laos 2 million a summer for France. 50 million. Japan. 101 million. Australia. 12 million. Oh, 237 million. Russia. 237 million. Ireland. 2 million. New York. 18 million. Illinois. 10 million. China. 732 million. 17 million. The Netherlands. 12 million. Greece. 9 million. Texas. 10 million. Israel. 2 million. Sweden. 8 million. Egypt. 32 million. East Germany. 16 million. Italy. 10 million. India. 523 million. Cuba. 8 million. Washington, D.C. 3 million people. Ja, dit is tragies. Uh, die mens doen dit aan homself en dan kry jy nog dinge soos virusse en oorlogge en al die type goeders. Nou, eh, het sal interessant wees as hulle hierdie liekie so oor vier jaar eers met die statistieke van COVID ook ingesluit uh, uitgebring het. Dat mens wonder. Die Searchers is een Engelse mercybeat groep wat in 1960s is saam met die Beatles, die Hollies, die Foremost, the eh, Mercy Beats, die uh, Swing Blue Jeans en Jerry and the Pacemakers verskyn het. Hulle treffers sluit in een remake van die Drifters sy 1961 treffer Sweets for My Sweet, remakes van Jackie DeShannon's Needles and Pins en When You Walk Into the Room en oorspronkelike liedjes eh, geskryf, uh, geskryf vir hulle Sugar and Spice en van die Clovers uh, se Love Potion number 9. Met die Swinging Blue Jeans, The Searchers, eh, is die tweede groep van Liverpool naast The Beatles. Een treffer in die VSA gehad toe hulle Needles and Pins en The Swinging Je Jeans se Hippie Hippie Shake vrygelaat het. Albei het Hot 100 bereik en op 7 maart 1964. Die searches doen vandag vir ons Sweet for my sweet, sugar for my honey. Sweet for my sweet, sugar for my honey, your first weekend. gesels sonder om die mic aan te sit. Ok, kom ons uh, kyk wat is volgende op die dingeslijs, eh, op die speerlijs. En uh, ja, ek dink daar is tyd dat ons vinnig, ons het nou net die, die pedigree van die Archies vir julle gegee. Nou uh, kom ons druk sommer gauw dan nog een van hulle liedjes in. Ons luister ook na uh, La Do Down Down van die Archies. MUZIEK la di Hey, la di You're my baby, you're my one and only la di Before I met you, girl, my heart was lonely. You're my baby, you're my one and only la di do downtown. When you hold me, girl, you know you thrill me la di do downtown. When you kiss me, girl, you nearly kill me la di do downtown. Say you need me, baby, say you. daar kom ons nou daarby. Dis tyd vir my om af te sluit. En dit is met die tweene rij. Ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakeling en ek vertrou dat allemaal baie lekker saamgeluister het en al die nieuwe luisteraars. Ek hoop dis nie die laaste keer wat julle inskakel nie. Voor ons dan die laaste twee luister, hier is een paar aankondigings.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 ook natuurlijk indien jylle enige bekendstelling die er onderhoud hier op my program wil bespreek of as jylle weet van so kunstenaar, stuur my besonderhede uh, aan hom of haar en hulle sal op my vrijdag program op die horizon 2 namerig verskyn. Ek los julle dan nou met die doenlijke tweene rij. Ek sluit af met die eerste ene sal wees Vanity Fair en hulle doen vir ons Hitch and a Ride en dan heel laaste eh, Dave Mills eh, sê uh, Theresa was my voorig om die muziek met julle te deel net voor ek afsluit my uh, ja, wil ek julle gauw vertel van die hondkies ding, morgenochtend sal daar nie een hondjiesprogram wees nie, dit het nou geskyf na maandag maar eh, om drie. So hou in gedachte en die hond wat ons hierdie week sal bespreek maandag middag om drie sal wees uh, die Steffi. Lekker week verder, lekker na week en tot volgende week om vier namerig is het ek Ludwig Venter wat sê... Se wees soet, loop mooi, was jylle hande en draai jylle maskers. MUZIEK